נעשה נס גדול עם כל היהודים היושבים בארצות המערב ותוקף הנס היה שמלך פורטוגל סבסטיאן שמו יימח שמו וזיכרונו בא בזדון ויעץ תחבולות כסיקים בצידו ועלה בדעתו לכבוש ארצות המערב ויאסף חיל גדול, ועם כבד ככל הים, וסוסים ופרשים מעזרי זיקות. כולם אחוזי חרב לתושה, מלומדי מלחמה ותופסי קשת ורמחים, עם כל קולי מלחמה, ויעבור עם כל המחנה ההוא אורחות ימים. תוך ספינות ובורניות גדולות וצים מיד כיתים ויבוא עד עיר טנג'ה יגן עליה אלוהים בצאתו ליבשה, לעיר טנג'ה הנזכרת שם, ערך על מחנהו עם שרים ונכבדים, הבאים איתו מארצות רחוקות, עם רב מכסים את עין הארץ, וייסע משם עם כל מחנהו לבוא לכבוש. כל המדינה הראשונה לפניו, אשר היא לקצר, בדגלים פרושים, וסוס דוהר ומרכבה מרקדה, וכל שיר ורינה, ויהי היום יום שני. לראש חודש אלול ערך מלחמתו עם כל צבאותיו להילחם עם מלך המערב אשר בא להילחם עמו להציל את ארצו מידו והייתה היא, הייתה עת צרה ליעקב, יען שהרשע בזדון ליבו. נדר בבית אלוהיו של עץ ואבן, שאם יכבוש הרי המרב שיעבור לכל אשר בשם ישראל יכונה במי באו תזמו כל מי שלא ירצה לעבור ייהרג בחרב וזהו גל על ידי שני אנשים יהודים אנוסים שבאו עם חילותיו ואמרו לנו בקשו מאלוהיכם אולי יחנן עליכם וביקשנו על עצמנו מאת הקדוש ברוך הוא וזכר אותנו כמו שאמר לנו על יד הנביא עליו השלום אף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מסתים ולא גלתים לכלותם להפר בריתי איתם כי אני ארוני אלוהיכם ונאמר, וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם אלוהים, אני אדוני. ובשעה אחת בו ביום נבהלו נחפזו רעדה אחזתם שם ספו תמו מן בלהות והרשע שם נפל שדוד עם כל ראשי חילותיו וכל המחנה ההוא היה לחרדת אלוהים, כי אפילו אשר ברחו, לא נמלט מהם עד אחד, כי כולם נעזבו ביד הברברים, תהילות לאל יתברך. ואז כי זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו קיימו וקיבלו היהודים הרבנים ואנשי המעשה אשר היו בימים עליהם ועל זרעם אחריהם ועל כל הנלווים עליהם להזכיר יום זה בכל שנה ושנה, ולתת צדקה לעניים, ולעשות אותו יום משתה ושמחה, ולסגור החנויות, ולהיבטל ממלאכה. ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן, ברוך. Adonai Leolam. Amen. Ve'amen.